rumah kawula beliau sakit rawuh dalu menika alhamdulillah kala wau beliau maringi kabar dhateng kawula intinipun beliau istirahah keranten menjagi kesehatanipun kala winginane saking langitan dados boten sakit rawuh lan beliau nyuwun dipun dongaaken dhateng kita sedaya mugi-mugi enggal dipun paringi sehat enggal diparingi saged tambah kiat anggenipun ngemong kula lan panjenengan sedaya. Dalu menika membahas babu adabi dukhulil kholai. Niki bab kolak intinipun. Neng kolak mboten sembarang kolak. Kangge sing dahar siap-siap mawon niki badhe ngrembug kolak. bab nerangake adab masuk kamar mandi, kamar kecil. Niku bahasa arep Arab kholak ngono. Iki sing mangan roti ya monggo diangen-angen. Fa iza qasatta baital ma'i kholak niku sami kalih baitul ma' omae banyu. Perlu kula aturaken kamar mandi niku ane tiang-tiang soleh. Sirian dados janipun kamar mandi niku nggih memang malayati mul wajib sesuatu sing nek mboten wonten barang sing wajib mboten sempurna. Tapi perlu dipun bilih WC niku kamar kecil niku panggonane Mbah Setan Mbah Setan kata. Saestu niku sampai mangke disunahno nek mlebu niku sirahe aja sampai bukaan supaya mboten kena labete setan sing nunggu nok ngarepan niku lan niku diangen-angen sareng-sareng intine ya aja sering-sering mlebu kamar kecil lho anane mboten sering mlebet kamar kecil nggih sarate, nggih nisbate tiang dahar nggih jangan keterlaluan Kula saged nyeritakaken, sagete nyeritakaken mugi mungkin oleh barokai Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari niku nanti diceritakaken dening Habib Zain bin Sumit Nek mlebet kamar mandi niku, kamar kecil mboten kamar mandi. Dalam tanda kutip bebucal niku seminggu sepindah. Karena setiap hari sing didahar niku kacang niku nek cara basane mriku alful biji kacang niku pitung iji tok pitung iji tok til mboten kok nek awak dhewe kan mangane kacange pitu ning pitung toples dadi ya wis beda pitu ning pitung toples ngoten mawon ya setelah rong piring lah ngono Nah, ini ada otak watuk. <laughs> Alhamdulillah. kula nate dicriyosi guru kita sedaya Al Habib Syekh niku boponipun Habib Syekh Maulana Al Habib Abdul Qadir niku gadah tiyang sepuh namine Habib Abdul Rahman jenengan pun biasa mireng Abdul Rahman niku nek maringi putra-putrane dahar saking mboten gadahi beliau-beliau niku saged dahar sedinten sedalu niku kata-katae kurma telung iji sedina sewengi Habib Abdul Qadir niku abahi Habib Syekh riyin dari dinten sedalu niku rata-rata kurma tiga terkadang nanti kan Habib Syekh kurma tiga niku sak omah jadi nek dahar dimut dimut muter mangke balik dimut neh muter balik neh ngantek griwil cilik-cilik entek ngoten niku syarate sedina kudu khatam salat limang wektu kanthi berjamaah nek mboten ora diparingi lho ngoten niku tiyang riyen kiat saudara-saudara sakniki niku sembarang warek krungu adzan turu sebab napa ghiza urruh aqwa min ghiza il jasad panganane nyawa niku luwih ndadekno wong tambah kuat katimbang panganane awak. Mangkane monggo diangen-angen tiyang soleh niku amale soleh atine soleh prilakune soleh sing dilampahno nggih ngoten-ngoten niku. Tiang-tiang solihin riyen niku subhanallah nek diangen-angen nggih. Parek Datang rahmati Allah, tetapi nek ditingali coro tingkah dohire, ya Allah. Walaupun ketingali mboten sakit nopo-nopo, niku dohire. pun kadang kita jangan tertipu. Ayo ngaku melu burdah bulak balik sangger malam minggu legi. Masih udan aku mangkat. Makanya kadang kita niku perlu dungu kali Gusti Allah Moga-moga diparingi mobil kabeh wah iki sing amin ketoke tenan nek bang mobil ki amin loro. Masalahe nopo? Nek mboten gadah mobil ki nek wayah ngeten niki wau ya memang ngrasa-rasen mangkat kok. Kok umpama kula ora perkara memang niki tugas nuwatane ya mikir oh, roti siji. Mikir kula lho. Nek sampean mboten. Dados intine ku ngenes. Tapi merekalah orang yang paling bungah dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kemiskinan yang mereka alami itu adalah pilihan hidup bagi mereka orang-orang berilmu. Coro Imam Syafi'i, wong alim kok kere itu pilihan hidup. Tapi wong bodoh kok kere nasib saudara-saudara. Lah nek para ulama-ulama mbiyen jane nek gelem mungkin nggih saged ngasilno yatra sing kathah saged. tapi luweh sebab yang tambah alim tambah alim tambah pinter tambah pinter kelebu nang dawe kanjeng nabi man aqyasunnas ya rasul sinten tiang sing paling cerdas tiang nang alam donya rasulullah jawab aksaruhum lil mauti dzikron wong sing paling akeh mikir matine wa asyaduhum asyadduhum lahustidzan lan luweh paling sregep mikir sangune Akhirnya pilihan mereka adalah kata Habib Abdurrahman niku didhawuhna Habib Syekh simbahipun Habib tiang-tiang kados ngoten niku disebutaken fausribat makna dhamiris sya'ni fa'uribat filhani bil alhani. Wong-wong sing soleh-soleh niku wis manjing rasane. Wis manjing sari ilmune ketinggal inti sari ilmunya itu wonten. Lah inti sarina ilmu niku napa? Dipun campur atine dening Allah makna kalimat annahu la ilaha illallah. Yang niku nek pun inti sarine ilmu gadah niku isi atine pun kalimat la ilaha illallah, ya pun cetok. Uripe niku tentrem, masih ora duwe apa-apa. awak dhewe niku duwe sembarang ning kok arep tentreng angel. Wis muga-muga mawon sugih tentrem-tentrem. Ah, ten piye amine ring sugih apa tentreme niki. Fa iza qasatta baital ma'i nek panjenengan duwe keinginan masuk ke kamar kecil li qadha'il hajah tujuane kanggo nuhoni hajat ngono mawon nggih nuhoni hajat niku paham kira-kira hajate wong ring kamar kecil niku napa? Nggih ora usah dibahasakno wis yakin padha ngertine mawon. Masa ana kowe kamar mandi apa? Anu ngelu mangan mie. Ya ora ana mangan mie ring kamar kecil. Pun paham nggih? Lah faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra nek jenengan arep lebu kamar kecil dhisikno sikil sing kiwa au badalaha lauqot kutiat au lauqotat dasanipun nggih saged utawa nek sikile sing kiwa niku al tuglu maka gantinya umpama nggawa tongkat nika tang tongkat sing kanggo nopang kaki kiri dimasukkan dulu plek ngono carane baru kaki tengah nek penyelidikanipun kula zaman ngaos riyen para yai niku nek nerangaken sebabe pada waktu niku nggih hubungane niku kalih supaya bau yang pertama kali masuk sing ngagetno niku sing ngambune alseng kuwek sek niku itu bagaimana tidak tidak masuk ke dalam jantung paru-paru kita paru-paru kita bro sikile kiwosek Wafil khuruji rijlakal yumna. Nek metu sikil tengen sing medal riyen. Plek. Apakah itu cukup kamar kecil tok Pak sing disurat sing dipun dawuhi bab mlebune sikil kiwa medale sikil tengen? Jawabane wa baitil ma'i kullu ma laisa syarifan. wis pokoke setiap panggenan sing boten dimulyakno cara syariat niku carane mlebu ya kudu sikil kiwa umpama kepeksa nonggon sing biasa gemaksiat sampeyan nek mlebu ya sikile kiwa kepeksa lho ora kok napa mlebu rene wis lillahi taala Allah wis mlebu rene maksiat lillahi taala walau kharaja min mustaqdirin ila mustaqdirin kudima yasaruhu umpama nganti umpama niki kamar kecil itu terpisah sing kangge mandi karo kangge sanese mandi niku terpisah mlebune ya padha mriki kiwa engko sing siji ya kiwa nggih diusahakno ngoten niku nek saged dhuwure niku diparingi alat alarm khusus nek kapan arep buka lawange niku ana swara kaki kiri nde. <laughs> Ngono insya Allah kau kelingan. Kok jawab ngono, iya nde. Wala tastashab syai'an alaihi ismullohi taala wa rasulihi. Nek jenengan mlebet ring kamar kecil, jangan membawa sertakan sesuatu yang di dalam sesuatu itu ada nama Allah dan Rasulullah. Ahbabul Mustafa. Al Mustafa niku Kanjeng Nabi nama Rasulullah. Rasulullah niku gadah nami niku 200 luwih. Nek jenengan kepengin ngerti kitab Dalail Khairat niku wonten. Lah Al Mustafa niku nami Kanjeng Nabi. Lah sampean duwe kambi tulisane Ahbabul Mustafa. Arep masuk kamar kecil copot Mas. Copot. iki tenanan kok nek kaya kula wis njaba ora usah sing penting dodone ahbabul iku maksude kowe ndi panu tulisane ahbab ngono ya banget niku jene ora pas mosok ustaz duwe panu umpamana ya rata nggih sebab nek mbeta ngoten niku hukume makruh panjenengan sedaya kalih kula monggo sareng-sareng hati-hati zaman akhir niku ngegungno ngegungno napa Pak? Lalu ngegungno sya'airullah tanda bukti keagungane Allah sakniki sampun jarang. Nggih, zaman riyen pun kula sebutno teng pengajian Al-Hidayah. Zaman Nabi Soleh niku Nabi Soleh gagah tanda keagungane Allah arupa unta. Nabi Soleh ditantang oleh umat. Eh Nabi Soleh nek memang kowe nabi tenan. Iki ana watu. Tulung tokno sangka watu iki unta. Akhire untane ndelalah metu tenan sangka watu niku. Watune ya kroncal-kroncal kaya wong lairna niku. Kroncal-kroncal metu unta, untane dingendikakno Naqatullah. Eh para umatku kabeh, iki untane Allah. Tanda bukti keagungan Allah. ora kena mbok larakno, ora kena mbok larang nek mangan nok ndi nggon jarke. Wah, dadi unta niki bebas terbang. Warep mangan nggone sapa ae kudu dijarke. Lah umat Nabi soleh malah disembelih daginge didum. Dan zaman sakniki niku wonten model-model ngoten niku. Makane Allah ndawuhaken wa kullan akhadna bi dzambihi setiap orang itu diparingi siksaan tergantung dosane masing-masing. Kaum Nabi Saleh wani mateni wontane Allah. Nabi Saleh ngendikan, "Titenono telung dino Kang." Ngoten dawuhe Gusti Nabi Saleh. Es, tunggunen telung dino, telung dino tenan. Wonten swarane malaikat Soihah. Disebutke Soihah niku dibentak malaikat ning Jibril malaikat. Itu. disentap biar mati kabeh goro-goro wani napa wau Kak nyembelih pondo bukti keagungane zamane Kanjeng Nabi wonten teng luar negeri pendeta ngobong Quran kobong wonge mati terpanggang nong jelo napa mobilipun piyambak mbuh jenenge niku olet-olet ngono lho model iki. Ning mboten owel lho, mboten ndak owel mboten. Ndak owel kaya kaya kaya kula sithik. Niki nek misahestu niku kita tahun 2010 wingi lah gongso. Niku tiyange mbakar Quran, alhamdulillah Gusti Allah nuduhke dalan. Kobong nak jero mobile saudara-saudara. Ah ning ati-ati niku tandha bukti keagungane Gusti Allah. Wong wonten setunggal wali niku. Kula kesupen namine ya wedi arep tak sebut nek salah. Wonten setunggal wali subhanallah siji tempo mlampah-mlampah wonten tulisan sing isine niku tulisan kalimate Allah. Mungkin nek mboten lepat nggih bismillah ngono mawon. Akhiripun kanthi kalih wali niku wau dicipok tulisan niku. Arep dipindah teng pundi mawon mboten saged. Akhiripun terpaksa dipun napa? Dipun untal, dipun inum, dipun dahar. Goro-goro ngoten tiyang kala wau goro-goro mulyakno namine Allah yang berserakan. Nah, saat ini kan kita malah sengaja seolah-olah undangan, ono tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Nek mbon cetha niki mesti mboten muhtaram sesuatu sing ora mungkin dimulyakno. Mosok nek jenengan duwe napa kartu undangan nganten kok ngantek sampeyan simpen dhuwur lemari ngono mboten mungkin nggih. Rampung ya diuculke dibuang ngono mawon. Lah nek kira-kira akeh dibuange luwih apik mboten usah dipun paringi kalimat-kalimat ngoten niku. termasuk nama-nama nih kanjeng Nabi Kanjeng Nabi namine termasuk niku wau Mustofa. Nah, niku dicopot riyen nek saged namung mekruh, tapi aja gampang no makruh. Wong nek gampang no makruh, mundak dadi gampangne barang sing haram. Ana wong wadon delalah kaose niku keliru wae adine. Ketok gegere sampean rengeti lewat sepion. dingeti kok sepiyon. Jane nek itungan syariat ngeti ketok sepiyon niku ya ora dosa langsung niku ya ora. Tapi nek sampean gampang ke, engko slot suwe slot suwe. Wah, sepiyon kurang tenanan nyok, ngono langsung timun. Iku gara-gara napa taladut karo perkara sing ketoke sederhana, tapi akhirnya tetap kebablasan. Biasane nginjeni wong adus terus kok slot suwe ya ngabruk wong adus. Jadi sing dosa-dosa cilik iku nek digampangno akhirnya kebablasan dadine ning napa nglakoni dosa gedhe. Wala tadkhul hasirar ra'si. Aja sampe mlebu ring kamar kecil kanthi keadaan sirah niki kebuka. Sebabe napa dipun terangaken lil amni min adzal jinni supaya aman sangka jin sing manggon nok kono iku tapi tetep kula aturke jin ngeten iki ya durung mesti jin sing elek tapi tetep walaupun jin niku mboten sedaya elek sing dikuwatiri nek jenengan kena kesalahan mangkane nyuwun ngapunten mawon biasane wong niku aja ceroboh jin niku wakila senengane niku kulit telur, balung-balung. Sing biasane dibuang nok nggone tempat sampah. Lah kadang nek nguyuh kan ngoten niku turu taru turu taru tur. Ora ngerti ku lagi jine lagi dolanan nang ndung nang ndung lho. Lah bar niku rumangsa nek diuturu-turu niku wae. Apa yang terjadi? Plak. Nah, dadi umpama al-abu ya. Paham nggih? Jadi umpama apa mawon ngerti carane. Lah termasuk nek ngeten iki para ulama, Imam Nawawi lho niki sing dawuh. Syekh Nawawi Al-Bandani yang dalam nyarahi dawuhaken nek mlebu kamar mandi niku sirah niku ditutup. Ya ora usah nggo kethu, mosok kethu ngenten iki mlebu sisan nggo ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya aja. Yes, cukup lah. pamane ditutup kalih nopo kalih ngeten iki ditutup wala hafil qadamain aja ngodhok sikile aja ngodhok sikile nek saged gawa serandal sebab napa li tahaffud minan najasah supaya sikil niku direksa sangka najis apa maneh para hadirin sing lebu kamar kecil niku bocah cilik sing boten dipun kerencangi kalih wong tuane tulung niku diusahakno biasanya kita gampang oke wis ngono nang pipis dhewe pipis dhewe turu turu turu lah sedangkan sing dipipisi niku nggon sing atos mengke diterangno teng wingking nek pipis nggone atos niku mekrum nek iso aja bab napa nimbulke rosas nimbulke cipratat jadi diupayakan umpama kok nganti nyiprat Lah sikile kan kenging. Lah kita angen-angen nek jenengan mudeng hukum mungkin metu selamat ngerti nek kecipratan dikebyur pertanyaane nek bocah cilik piye? Lah maka dibuatlah sedemikian rupa kamar kecil itu kira-kira ngasio bocah cilik kayak bocah lemu kayak bocah gering kayak wong tuwik kayak metu selamat termasuk sing perlu kula aturke masalah ulah kulah niku hitungane minim nek saged minimum niku dua kulah hitungan dua kulah niku kubus nek cara gampangane kubus niku sing intine panjang lebarnya sama dalamnya itu 60 cm atau nek hitungan dirok sak dirok punjul seperapat 60 cm iku nek carane jenengan moso anggur setiap masuk kamar mandi nggawa meteran. Lah carane gampil ngeten kula siasati. Niki nek jenengan ngitung maaf lho ora ngetokno kulit kula putih niki ora nemen iku ora sangono ah. Mula niku aku dadi ra kepenak iki lho. <laughs> Paham nggih? Niki sampean sekali mawon, sekali mawon ngitung. Jenengan mungkin nek dugi ngriya beto ukuran meteran niku dari mulai pucuk driji tengah niki nganti sikut niki sing genatos niki sampean ukur niki kira-kira nek kados kula niki alhamdulillah tangane termasuk mu'tadilul khilqah mejono kedadiane 45 cm maka disebut kulah niku satu dirok seprapat nek satu dirok seprapat jumhurul ulama suidak sentimeter gen kula niki pas satu diroknya 45 tambah seprapat sama dengan suidak lho tangan pesenan masalahnya ki tangan ora sembarangan lah sampean hitung ana wong kula gadah kanca niku 20 nganti 50 cm ya ana 55 ya ngene sampeyan duwe apa-apa ati-ati nek kumpul wong ngeten iki. Panjang tangan. Momong <laughs> nggih gandol iku ra ketokno lho. Lah sampeyan ukur sekali mawon. Nek pun sekali kira-kira kados gen kula 5 cm. Untuk mencapai 60 tinggal saya tambah berapa? Nek kula dumugi setunggal niki ditambah dumugi hitungan sak epek-epek. Dadi nek kula masuk ke kamar kecil saya tinggal gampang nemplek no niki kula dek tambah seperapat ana apa ora nek ora berarti niki mboten banyu rong kulah nek mboten banyu rong kulah niki umpama kecipratan najis walaupun sithik asal niku mboten najis sing termasuk najis sing daruroh banget utawa najis sing makfulah sebab liku seritana zuli intinipun kangge umume ana mawon nek kira-kira niku kurang saka rong sampean perhatekno kulahe manggone nok ndi nok ngisor nok ngisor kamar mandi kono iku rata-rata sing nganggone sapa wong umum lah bayangno nek wong umum nek wong umum niku hitungane wong umum kula tak tanglet akeh-akehe tipis niku ndodok napa ngadeg napa ambek mencolot halo Nung sampean malah jawabé mentolot ngono ku. Mestine umume mbek ngadeg sebab rata-rata mboten niru akhlaké Rasulullah, mestine ya ndodok. Lah niki ngadeg. Lah nek ngadeg kira-kira nek tipis, mrono nyiprat tekan kulah apa Nek tekan kulah, banyune kurang saka rong kulah, amit sewu, mutlak najis niku. Mboten saged digunakno kangge kebok sebab niku maul mutanajis. Tapi nek banyune ana punjul rong kulah, masih umpama kecipratan sithik, asal mboten tahoyur, asal mboten rubah wernane, rasane, rupane kenging digunakake. Nah, kanthi mekaten kula emotaken nek saged Nek kira-kira jenengan masuk ing kamar mandi, satu yang perlu diperhatikan, ukur kulae sik. Tek. Ki ya sono bahkan punjul. banyune piye diambung sesing saudara-saudara nek sesing ya walaupun banyak ya tetep niku jenenge mengalami perubahan lah nek diambung mboten pesing terus diincipi rasane uyah ki apa ya dalem ya watakane kecut ngono mawon watakane lho watakane kecut lah kok rasane kok bau u <laughs> bau unyoh saudara-saudara utawa wernane wernane kok rada anggo kuning-kuning utawa rapat, oh, nah berarti rubah nek rubah masih kulae gedhe tetep boten kene kecuali saking gedene kula sing sebagian rubah turae sing rubah niku kok dikira-kirakno ana punjul saka rong kula sing punjul saka rong kula sing boten rubah niku kenging digunakake ayo meniki ngaji fikih ya rada anger, makane ya sitik-sitik Dadi intine diteliti sik. Nek pun diteliti kira-kira banyune kok nek khususe niku lho nek teng pom-pom bensin niku kulaine kan cilik manggone nok ngisor metingil. Lah nek pipis mesti do Kenapa kecipratan wujud rosas bahasane. Timbul rosas tadi, ada percikan masuk ke situ berarti ngati-ati mawon nek pipis aja nggunakno banyu iku. Gowo apa banyu aku wae kon Wah, kula tuku dolan nek ora pengen tuku, kono iku wonten kran diuripna, panjenengan mendhet saking sidhuk, cedhuk niku sampean kumbah khusus kanthi banyu kran sing anyar, sampean pendhet banyu saka kran niku aja sambo kula. Yang lebih baik nek jenengan besok gadah pom bensin, Allahumma. Wah, nek bangsa ngonten niku amin ngono kira-kira wong semene duwe pom bensin kabeh iku sak solo ya kakehan pom bensin. Umpama jenengan besok gadah pom bensin nek gawe sing ati-ati. Berikut kira-kira umpama ana bocah cilik mlebu selamat masjid khususe. Ngapunten mawon kados teng gene masjid agung niki alhamdulillah wonten metode untuk menyelamatkan. Nek metu saka nggen pipis wonten kotak banyu sing kanggo sikil niku wau iso kira-kira nenggelem riku ning sayang nek lewat kono mencolot. Lah niku diupayakan banyune niku kudu kebak, sekirane kono punjul saka rong kulah, umpama digawe ngebyur sikil niku mboten gampang rubah. Lah niku takmir masjid niku khususnya ngoten niku jenengan nek kira-kira nakmiri masjid ya kudu sing ati-ati pol niku bab niku. Lah pun diangen-angen lah sareng-sareng. Mudeng banunet. Lah ya sing ngene kuwi wis. Ngaji ya ngene kok. Ketoke mudeng guyang-guyu. Apa? Mbah. Aduh, aduh. Wakul intaduhul bismillah. Nek jenengan badhe mlebet teng kamar kecil, ngucapo kalimat bismillah. Ai atahaf sonu minasyaiton wala tazid arrahman rahim. Ngucapnone bismillah tok aja ditambahi arrahmani rahim sebab boten muktadul hal. Boten patut bismillah. Ngono mawon. Betul Mus'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. <laughs> Malah tekan bindi. Bismillah. Terus ditambahi. A'udhu billah minar rijsin nijsi. Kasrin nun. Al-khabisil mukhbis. Asyaitonir rajim. Nek kira-kira kangelan ya. Bismillah. A'udhu billahi minasy rajim. nir rajim niku nek arep lebu nek arep metu dipun dongaaken wa indal khuruj ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni nek kula nate diajari guru kula segote benten Insya Alhamdulillah tadi azhaba annal adha wa afahni Ini kalimatnya Tapi nek niki Gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini. Nah iki lho, metu saka kamar mandi niku merasa marto nuwun kali Allah. Alhamdulillah Gusti marto nuwun. Panjenengan sampun nglungakake saking kaula perkawis ingkang larakake kula. Napa niku? Ya iku-iku mau. Kok umpama niku tesih? Walah ya Allah, mumet sampean. pirang yuto niku kanggo piye supaya ana wong ora iso pipis dadi pipis. Nggih napa mboten? Kula nate maos bukunipun Habib Novel niku wonten tiyang Zeu ing dalem bekti marang bapake niku wonten teng Arab niku. Bapake niku sakit ora iso nguyuh. Ditumpakno mobil arep digoreng rumah sakit kaduan nggone. Gembur-gembur bapake. pengen disutna kok dicoblosi panggonan piye supaya iso metu dhewe banyune warane nemen numpak mobil sisat. akhire anake terus mandap saking ora kuat ngireng suwarane anak kala nyedot al pralono disuwedot suwet ngoten pakane langsung aduh alhamdulillah lillah alladzi azhaba anil adza metu kabeh akhire didongakno tak dongakno nang uripmu barokah akhire tiang niku uripe diparingi mulya wabil khusus dunya nganti akhirat lho niku lho barokahe hikmah marang wong wong tuwa kula kelingan kala siang wau kula maosaken hadis dateng rencang-rencang Kanjeng Nabi niku nate ditangleti tiang untuk izin derek perang. Ya Rasul kula derek perang pikantuk betul. Dijawab, ahayun walidak, apa bapak ibu murid? Injih ya Rasulullah, fa'a fa'fihima fajahid. Nek memang bapak ibumu ijeh, kepada keduanya lah kamu berperang. Oh, ini aja salah paham. Oh, berarti aku mulai mampungi pak aku. No. Ya mboten ngoten. Fajahid niku dimaknani wonten makna kalih dening Imam Abi Jamroh. Napa? Entekno kekuatanmu kanggo ngladeni wong tuan. Ngantek tili-tili. Sing nomor loro entekno bondomu kanggo ngongkosi wong tuamu. Niku kata-kata fajahid niku maknane kalih niku. Entekno tenagamu, entekno donyamu kangge napa wae? kangge bantu tiang sepuh. Bahkan dipun sarai dening Imam Abi Jamroh termasuk tiang sepuh sing sami pangkate kalih bapak ibu kita inggih punika jid wal jidah. Simbah. Simbah niku kegolong tiang sing nek jenengan gajah tenaga ayo dintekno tenagane, ayo dintekno duwite kanggo bungah nombah niku. Mboten terhenti kare wong tuwa tok niku mboten. Ya muga-muga wak dhewe niki dipernahno ngono. sakit bantu tiang sepuh Allahumma saya pernah dijak curhat Pak Dolah kula niku gadah tiang sepuh adik-adik kula niku mboten purun bantu kula tok sing mumet kula nggih jawab kepenak Bu umpama jenengan diparingi mutiara gedene sak aku iki umpama ana mutiara semene gedene ki nggih tuku Indonesia iso niki semene gedene tapi Sementen iki umpama rupane mutiara sing dijanjekna Allah kangge tiang sing bekti ring wong tuane. Sampeyan dingi, Kira-kira pripun sampeyan? Wis langsung kula pendhet. Kabeh napa setengah sedaya tenane? Iya. Nyatane kenging napa sampeyan geger? Gine apa kok wong tuaku ora dibantu adik-adikku? Kalau kita dikasih kesempatan syukur cekel kabeh. Adine sampeyan ngewangi syukur alhamdulillah ora yo berarti ku jatah kabeh sampeyan aja malah ngono anu ndas ra patut podo padha anake lah wis tah sing sabar sing ikhlas mung terkadang niku cobane wong oleh derajat nang akhirat niku wis apik dipaido wong nek elek dipaido iku ora coba niku niku rahmate Gusti Allah wis apik wis bekti dipaido kan ana wong anak sing wis khidmah karo wong tuwa sak boleh oleh-olehe niku diunek-unekno tok karo wong tuane niku nek gelem sabar derajate munggah ndedel kadang kan cobane kan ngoten wong tuwa niku lucu saben dina dinehi mangan anake sing A lawahe yo macam-macam dina Senin iwak pitik dina Selasa iwak kebo dina kok kebo nok kene ora ono nggih iwak sapi dina Rebo iwak iwak iwak laut dina kemis iwak oh, oh iwak sungai dina jumuah iwak-iwakan dina setu wis macem-macem, niki ora tau ketok napa meleh nek kita ngadepi amin sewu lho amin sewu niki wis tak ngenyah amin sewu khususe wong tua ibu karena memang wong wadon niku diparingi penyakit kali Gusti Allah iki wis gawan namine yakfurnal ihsan rodok gampang ngufuri. Lah ning kene anake sing aku kumpul Mas yo iwak buwendina yo. Anake si B saka Sulawesi. Kirim lewat SMS, lauk tau. Halo, halo. Lewat SMS artinya apa? Lagi omongan tok. Bu, mengke kula kintun iwak tengiri, Bu. Lagi SMS tok. Niku wis anakku sing B apik tenan. iku lagi SMS lho. Durung durung nyotol kiwake teko dereng. Anake sing sithik sing sandinge mau sing bekti. Ngeten niki nek mbahasakno aja mumet. Keikhlasan panjenengan diuji ya ngoten niku. Nek kira-kira dipaido, kira-kira ora dianggap. ijek kelas ora. Nek isih kelas berarti ikhlas tenanan. Oh, urusan karo wong tuwa niku men dipesti kalih Allah. Lil walidaini ihsana. Eh, aja sampai karo wong tuwa nuntut hak. Karo wong tuwa niku wis gampang ngono. Nggih, nggih. Kula nanti ngaji kali Habib Fa Abu Habib Fahmi ponakanipun Dr. Habib Syekh. Antawa malu kali abik. Lah niki monggo diangen-angen sareng-sareng. Kuwe karo bondomu iku kanggo bapak ibumu. Jadi nek awak dhewe kira-kira ana wong tuwa ya sanggepa sing nek omahe sampean iku wae bapak ibu. Kula piyambak le latihan, jenengan ya ayo latihan bareng-bareng. Termasuk nek wonten guru rawuh teng ngene jenengan ya anggepon niku wau wong guru niku ngungkuli wong tuwa. Ya napa mawon sing nak gone sampean bila perlu nek sampean nyogati kok sampean melu mangan izin sik. Yai nyuwun ngapunten kula tak nderek mendhet niki. Wis monggo wekmu kok. Nggih, tapi sebab jenengan rawuh mriki niki hak panjenengan. Ngono. Aja kok dadal-dadal -dal -dal. Delalah kiyaine iki ya seneng mangan to sampeyan itu tok. Eh eh gegak gegek supaya ora jipuk neh. Ya mboten ngoten tiyang sepuh nggih ngoten syukur-syukur nyaosi hadiah tiyang sepuh aja nganggep niku weke iku agepo iku hake jenengan. Ning diaturno kanggo ibu itu berarti hake ibu. Nek ngatur ya hati-hati aja kelebu al yadul ulia khairun min yadis sufla. Nek kira-kira ngatur ibu aja sampai ndadekno ibu niku ring nampa kira-kira nok tangane nok ngisor. niku nek slot suwe-suwe-suwe sampean maido kok. Mun slot suwe nek ngowahi nah nyah nyah de nyah de nyah de nyah de. Ambek diwi iwi iki ngoten niku. Patute mboten nek ngaturi ngoten. Ibu alhamdulillah jenengan rawuh mriki kula dibukakno rezeki kali Gusti Allah niki kagem panjenengan. Monggo. Lho ngono. Dadi wong tuwa jupuke ku sangka dhuwur. Ngono, ngono niku diangen-angen diramalno. Muga-muga nunguh keberkahan. Aja oman amin oman amin muga-muga mawon. Ini pun jam 3.25 iki. Kurang semenit. Wa abqa fima yanfa'uni lan dipun aturaken man marang Allah, martur nuwun marang Allah sebab nopo. Allah ngijeke napa sing manfaat kangge kita. Sing ora manfaat ditokke, sing manfaat ijeh. Umpama sampean bebucal no sak ususe metu piye? Halo? Halo, halo. Halo, halo. Mboten penak to? Nguyuh ngono selange tiba ngono terus piye? Lah nek penak to? Alhamdulillah sing perlu dibucal ilang, sing ijeh itulah yang manfaat kangge kita. sing dipun maksud mayan fauni nek kene kuwatul makul wal masyrub wa yusannu ayyakula inda dzalika aidan ghufrana kamaratain au dalasan kama nek menurut imam imam al wanai dawuhake ngucapnone ghufranakane ping pindho napa ping tiga wayam bagi anta an-nabla, sebaiknya lah nek jenengan masuk ring kamar kecil niku nyiapake nabel nabel niku watu peper halo Hmm, desa, desa ku ketingali modern yang malah desa. Ya, sebabnya ngeten para hadirin. Istinjak niku alias istinjak mudeng ya. Iki kira-kira mbok jawab ngono lho. Mudeng badan. istinja ngono mawon rada istilah iku bahasa Arab. Ngono nek ora mudeng ya mau diajar apa njak-njak ngono lho, apa njak-njak. <laughs> Istinja niku luweh saene ngumpulke perkawis kalih. Napa? Nomor setunggal nggih, wayus napa wayas tanji istinja niku bisalah sati ahjarin yang tibihinal mahallu summa yudbi'aha bima'in. Nek cara teng bahasane takrib teng ngene Raful Qorib niku nek istinjak niku sing paling sempurna niku nggunakno watu dhisik telu utawa siji ning iso digawe sisinya ada tiga siji ning sak meja iki Halo siji ning sak meja iki dadi kene iso kene iso kene iso guyu kok bandere ngono paham nggih utawa telu lah niki bakdo niku bakdo diginakaken ginakaken damel istinja baru disempurnakan digebir kalih toyo ngoten carane niku sing paling sempurna lah kesunahane niku nek arep mlebu ring kamar kecil niku nyiapno niku sik sebab disuk dipun makruhke isti'anah dimakruhke nok kamar mandi jaluk tulung karo wong weh andu ende woi watune ndang niku ora patut banyune kurang ndang niku makruh hukume aja meneh kok mrene ndak lah nek mrene ndak wis wah iku musibah sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia punya kecuali kalih garwane garwane niku sunah muajjid lho ku tenan kanjeng nabi niku sareng kok nek siram kalih sayyidatuna aisyah ning ya iku ana syarate kanjeng nabi mboten weruh itu dan siti aisyah tidak weruh situ paham nggih ya sembah piye carane wallahu alam bisawab Wong diri dhewe ora tau dadi Rasulullah kok, ya ora mudeng. Lah, niki jenise napa Pak? Watu. Memang watu. Nek teng mriki disebutnya mim madarin. Gunakno boto. Tapi watu niku wis pokoke watu lah sampeyan istilah watu maksud tak contohno iki watu ngono ya ora patut kabeh ngerti. Ning saged sanese watu saged ning sarate ana papat. kena nggunakno liyane watu syaratnya papat tisu ora masuk halo tisu ora masuk nopo nomor siji kudu perkara sing jamit sing atos watos apa ae wesi atos lho iki takok tenan kok kayu watos ngulo iki nate pengajian nang Gunung Kidul ngono. Iki kok krungu tekan Gunung Kidul, aku dicemesi wong Gunung Kidul. Kula lewat hutan jati. Ana wong ku memeluk jati ini. Tak pikir, lho, jati kok dipeluk, nguyah jeblit ya Allah. Aku lah pahami kan lebar itu. Aduh, saya rasa tak cerita no. Jadi ngerti ini. Hmm. Terbarannya jebule pliku pliku lo melau yo lah kenging boten gosek nomor siji syaratnya kudu atas nomor loro kudu suci atas ning ora suci ana kletong garim. lho iki ana tenan kok kok guyu iki kok ya tau mbok kula gadah kuwanca ning Alah ora usah tak critakno aku. Ah. Sampeyan tambah iku. Ngono sing dielingi-elingi bab iku tok. Mau Pak Dula bahas apa ngono wong peper ngadut, ngono ku. <laughs> Tekan apa, Pak? Nomor siji kudu sing watos, nomor loro kudu sing suci, nomor telu sarate kudu sing iso bersihno. Atos suci ning ora iso bersihno, apa contone kotor? kaca iku sampean damer peter. Ah. <laughs> Proyam layu tekan dindi. Mudeng mboten? Sing nomor papat sarate ora watu ning kena digunakno. Suci atos iso ngilangno Nadise, sing nomor papat mboten muhtaram indah syar'i. Mboten dimulyakno cara syariat. Apa ana? Atos iso ngresikno suci ning dimulyakno ana roti atos iku bahaya meneh nek sampean gunakno peper diroyok semut saudara-saudara paham nggih um, ati-ati niku iku nek sampean bangsa peper ati-ati ndelok sik aja dumeh atos mik <laughs> atos kok mik ora ana swara tes-tes ora Barbarane bong dus. <laughs> Ki aku cerita ngene ya wedi aku. Ngene ngene nabi bibi aku rawani, wani yakin mawani. Ki sebabe Habib bib Syarif ya jan ngapunten mawon. Sesama Habib jangan ganggu Bib ya. Beliau Habib Syarif mulahila kalau Habib Abdullah As-Segar. Ngula Lah sampai Rasulullah dawuhaken ngeten. Liqaulihi ittaqul mala'in al mm, wa'idun nabl. Nah, niku wados sabdane Kanjeng Nabi. Wedya sira karo saling melak orang orang wong wong sing senengane ahli nglaknati. Wa'idun nabl lan padha nyapono nabl niku wau Watu peper nek arep setiap masuk ke kamar ke kecil qabla qadha'il hajah wallahu alam بالصواب يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أشرفنا وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمسلم نهض بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب داد طص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي وانتن بانغمان بانغمان pertama nggih kula nyuwun ngapunten ingkang biasa nderekaken minggu kliwon insyaallah mbejeng minggu kliwon milai wonten teng pondok sebab mangke minggu kliwon ngajine dikelilingaken madosi panggenan sing memang boten biasa wonten pengaosan. Ingkang malam ingkang minggu kliwon benjing insyaallah wonten teng Al Insaf kula aturi menawi wonten sing saged rawuh. Lah niki malah wonten SMS saking pendengar Al Hidayah wonten pertanyaan, wanita nggih peter, Pak. Jawab mawon kadose. Oh, <laughs> wong kula ya dereng nate dadi wong wadok ya. pun cekap semanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iku